Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunice. Posjetite nas www.palta.com Soba put u jer soba put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Je zakon na fest. ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za Islam? Gosti seminara, brat Abu Amina, brat Nusret brat Hatab. Organizator i domaćin, brat Bilal. Šta si ti uradio za Islam? Znači ovo su od neke samo koji su, znači naj, najpoznatiji bili u tom periodu koji su zapisivali nauku znači o tefsiru i svi ovi kao što smo sad kazali ono što je kod njih bilo zajedničko jeste da su svoje tefsire vezali za ono što je prenošeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa oni su oni su znači svi ovi ljudi su ahlul hadis يركب الصعب ويمضي في العلا نجما صاح فينا يعرف الحق في قم الله قامت أمجاد Otvorila se, se znači širom vrata tefsira. pa u njemu ima ono što je vrednije od zlata, ima u njemu ono što je otrovnije od bilo kojeg otrova, pa nakon što je bio, znači, tefsir prenošen od poslanika, sallallahu viseleme, ashaba i tabijina, dolazi, znači, do tefsirenja po sobstvenom razumu ili fanatično određenom mezhebu, pa svaki mezheb traga za ajetima, koji bi mogli da opravdaju njihovo stajalište, ulači se na široka vrata filozofija aklanijini, kao ćemo prevesti.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 bos krupa, bosa krupa, bosanska krupa, pijaca ima, dolazi puno svijeta na tu pijacu, čak ima dosta dole iz Republike Mrske, Srbova, našeg svijeta, pa ćemo ako Bog da uz Allahu te barek tala pomoć, da se ispitamo ponovo sa našim ahlakom, sa našim saburom, sa svim onim što smo ovih dana govorili, kako treba da saburamo i da budemo nuhovog mezheba, da radimo u tri smjene, je tako? I da se u tome inšala ne umaramo, znajući da je u tome veliki beričet i da je to Allahu posebno drago dijelo da budemo od misionara Allahove tebareke u tala vjere, da pozivamo i da sami primjerom pokažemo ljepote ovoga dina. Vi ste bili sačuvani i mi zajedno, znači, da sinoć hodamo ili tek sinoć po tim našim varošima, ali zamislite samo koliko se znači ljudi prehladilo. Stajalo do 12 sati noći. Hajde razumijem razumski kad bi neko kazao ide neko iz Čemerike ili za Australije neka tetka i nositi neku hediju u 12 tačno stiže. Pa ne mre spavat. Ne zna šta je je li u ovome obliku ili, ili u, u, u, u nekakvom denku, kako je to, šta ti to tetka nosi, je tako, to mogu razumjeti. Ali da ljudi kete, znači, čekaju novu godinu i nadaju se, znači, nekom boljitku, a rade ono što izaziva, znači, sve te boljitke. Ili što ih, znači, udaljava od ljudi. Zamisli ti, ovaj, praviš sebi hoš bolje, a činiš ono što te čini nesretnim sigurno posle toga. Zato je Allahova blagodat kada mi nismo znači, ni imali priliku da to gledamo. Hiljade ljudi, kažu bi hač, pet hiljada ljudi, zeblo čitao noć. Skakalo znaš, u Sarajevu na desetine hiljada. U Berlinu, kažu, četiri stotne hiljada tamo u, u, u Brazilu kažu 2 miliona ljudi. U Holandiji 30.000 se ljudi skinulo golo u 12 sati noći i ošlo da se kupa u more. Da kažu posle alkohola i gori unuta hladi. Jel? I pogledajte tog, znači, nereda. A ljudi, znači, iščekuju nešto bolje. La haula wa la kuvvete illa billah. A mi, inša Allah, imamo pravo da čekamo bolje sutra, zato što nas god strefi na ome putu, mi smo samo primofovali za Allahu pomoć. Zato, ovo je samo posjećanja radi, jer čovjek često, i ponavljalo se to u našim vazovima, ono dobije nekakav pesimizam, evo neće ljudi, pa i meni neka dođe, evo neće krajišnici, pa nisu tijeli 130 godina, znate li da su osmalnije trebale 130 godina da dođu istravnika u Bihaš. Haj nekako za 30 godina pređu i Merkonić i Jajce i dođu u Sanski most. A u Sanskom mosta 100 godina. Ovo je nekakav zafrkan narod. I kažu da ima rivajeta da ovaj narod samo, znači, ono, stukijom primio islam. I zato ovde naj, najviše ovaj, više čime čovjeka možeš početi u startu provocirati, da mu počneš o vjeri pričati. Moraš prvo o konjima, o traktorima, o Dunjaluku. Dunjaluku. Kad se dobro izmore ljudi, onda kažu pojavili se vahabije. I onda to je nova tema. Dok u srednjoj Bosni povedeš čovjeka, pitaš ga što će ti menša, kaj ne valja ovo, ja znam, ja si na pamet babo mi je, znači, mam, išao na hač, ja ubacim u turbe svaki dan, on sad sve priča što nema nikve veze što je opasno za islam, ali on se pere, ja ću ako Bog da došte obe i tako dalje. Mekahni ljudi puno. Ovaj. Tako da ne trebamo mi da obolimo tog pesimizma. Ovo je din, na nama je oma alejke illa al-balagh. A na nama je da dostavimo. Pa zato kaže poslanik ali salatu vesselam: "Belligu anni walau ayat." od mene prenesite pa makar jedan ajet. Ti prenosiš, meni je bio sebe upute i posle Allah Žešanu čovjek koji je primio islam. Pitao me, šta da ti večeras umriš? A ti vi znate da se smrt u ovome kod ovoga naroda zove tabu tema. O tome se ne smije pričati. Odmah ljudka, nemoj tu, bo vam vidiš, ima srčani bolesnika, tu, pitanje otvaraj. Jel? I čovjek je meni tu rečenicu postavio, ona je mene, ja sam ošao kod Kobajagi na neke pjevače u to doba da vas sačuva i oprosti, ali ja sam bio pokisao čitao noć. Sve mi pitaju šta ti je, što s to ne raspoložen, treba li šta, boli li te šta, jer unutra kad ti neko nametne nešto i kad nešto se zakači za tvoje srce, ti s tim, jel, znači, opterećen. Pozitivno, negativno, pa sam se vratio i sve sura što sam nao pručio, došao do eta i ja to napu zapo ne znam dalje. I onda je počelo, daj, je prijevod Kur'ana, daj ovo, daj ono, prva džuma, hladno, vruće, hladno, vruće, hladno, vruće, ko da je Efendija u mene samo gledao, možda i gledao, pošto je mala džamija u Njemačkoj je bila, nije imao kuda plavo gledat. Ovaj. <coughs> Zato kažem, mi treba da govorimo, mi treba da pozivamo, a uz Allahu pomoć rezultati pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, a pored toga Allah nam daje zbog naše slabosti da vidimo, evo vidiš, nije ljudima teško doći iz Hadžića, iz Goražda, iz znači sjeverne Bosne, istočne Bosne, centralne Bosne. To je ko hoće, ofi dalike felijete nafes il mutenafesu. Zato neka se natječu oni koji hoće da se natječu. Vraćamo se našoj znači temi tefsirska nauka. Završili smo sa riječima šehol islama koji je objašnjavao ono o čemu se i mi pridružujemo u tom rađihu. <clears throat> Kakav je stav prema znači tefsirenju tabiina. Sad možete staviti naslov <clears throat> vrijeme u kome je počelo zapisivanje tefsira ili period u kome je počelo zapisivanje tefsira. Rekli smo juče bilo i prije pomalo pojedinačni slučajeva da ljudi nešto zapišu, ali uglavnom je znači osnova kao što smo mogli zaključiti kod ashaba i kod tabijina bila telqin. Bila znači usmena vizija prenošenja rivajeta i to je znači uzelo dobar dobar dio vremena. Kaže, počelo je zapisivanje pred kraj prvog hiđarskog stoljeća. A u tome periodu je upravo i počelo zapisivanje znači hadisa poslanika sallallahu alaihi ve selleme. U stvari vidjet ćemo za kratko da je osnova tog zapisivanja da su bili znači rivajeti, to jeste hadisi, pa je tada znači tefsir bio jedno od poglavlja, ono što mi danas kažemo bab ili ebuab poglavlja, znači hadisa. Pod naslov zapisivanje prošlo ili pisanje tefsira je prolazilo određene faze. Znači faza broj 1, pisanje tefsir u obliku jednog od poglavlja hadisa. Kao što znate da u hadijskoj nauci imaju babu tahara, babu zeka, babu sala i tako dalje. E tako je znači i tepsi je stavljan u knjige hadisa u jedno od poglavlja. Znači u prvo doba ili u prvoj toj fazi hadis se pisao ili tepsi se pisao znači u knjige hadisa u jednom od poglavlja. Znači šta razumijemo iz ovoga? Nije se znači kad je počeo, zapi, kad je počeo zapisivanje tefsira, nije to postalo, postalo zasebno djelo, nego je to znači ovaj stavljano u poglavlja, u knjige koje u osnovi znači govore o hadiskoj nauci i o hadisu. Znači, tek će kasnije doći da će se pojaviti ljudi koji će ići, znači, od početka Kur'ana, redati sure kao što su poredane u Kur'anu i tefsiriti onako kao što je to danas nama pristupačno da možemo, znači, ovaj na svakom koraku dođe takvi teksira. Prvi koji su pisali ovakvu tefsir, stavljajući ga u poglavlja, znači hadisa, bili su Zaid bin Harun Sulemi. Zaid bin Harun Sulemi, koji je umro 117. hiđarske godine. A mi smo rekli da je počelo zapisivanje ha? pred kraj prvog hiđarskog stoljeća. Zatim Šu'be 117. Šu'be bin Hadžađ koji je umro 160. hijđetske godine. Umro 160. hijđetske. Waqija bin Jarrah. Ha? Ja, kako se ja neko Waqija? Ne, rekao si Waqija. Waqija. Bin Jarrah. El Jarrah. Jarrah. Šta je al-đarrah u arabskom jeziku? A? A? Fati se nožaj, gledaj. Umro, znači, 197. hijđarski. Abed bin Humeid. Umro 249. I mnogi drugi. Znači, ovo su <laughs> najpoznatiji zapisivači, znači, tefsira u knjige hadisa kada je počelo znači zapisivanje tefsira. Pa znači po čemu se ovaj prvi ovaj period ili ova merhalatul ula prva faza ističe znači pod broj 1 <coughs> držali su se seneda <coughs> pod broj 2 nisu odvajali tefsir samostalno nego su ga stavljali u poglavlja hadisa. Po tri nisu stali samo na marfu'u. Rekli smo učin šta je to el marfu'a? Šta je el marfu'a? Znači nisu se sadovoljili znači, samo s tim da su znači ono što je se diglo skroz od poslanika sallahu alaihi veseleme nego su uzeli i tefsir ashaba i tefsir tabijina. Znači, može stići. Znate li da je naš brat Hatab hođa koji je došao te obe? Bio hođa i došao te obe. Takvir! Jedne prilike mi ovaj u Manjcu, gore u Njemačkoj. I sad ovo ko što vi radite, ja vam pobjegnem ujutru na halkama, odem da pripremim nešto i tako, da dobijem dozvole, znaš kako je, treba četiri dozvole dobiti, svašta nešto. I ovaj, mi u manjcu i sad bili smo je haps počeo, ja mislim jest i Čepi Kodić. I ono, predavanje ujutru, ovako ustaljeno, znači halke. I sad mene je zapala jedna halka, ima tu naši ahova, neko je zezizu, neko je dedidu, tek ono početnici, jel tako? I sad dođe do jednog brata s velikom bradom, umro je rahmetullah ali prije 15-20 dana bio je dobar sanetlija, Allah da mu dadne lijep džene. Inače, bio je glavni imam u Prnjavoru i onda prije samog rata ode u Norvešku i gore sa Somalicima, Arapima i ostalo i ovaj, i sad uči on Kur'an, fino uči, solidno. Kažem ja njemu, ehlu brada, reci mi ovaj, gdje si to tako naučio? A on gleda u mene, on je bio ozbiljan, kaže ja sam bio hođa pa sam došao te obje. Ja mislim, on se šali. A pa stvarno, znači, kasnije sam došao do informacija da je bio hođa i da mora doći te obje. Subhanallah, ovo su teške riječi. Ali istinite. A istinite riječ. Svi mi moramo doći te obje, a pogotovo oni koji, znači, vidljivo, draga moja braća, malo ćemo teme pa ćemo se vratiti. Znači, munafici u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sve isto koje bu bubekri izgledaju, ko Omer, ko Osman. Znaš, ti danas vidiš čovjeka, znači, moj did, rahmetullahi alejhi Omer, eno ga leži gore na brdu. 63. ovamo gore na brdu, na brigovima, prodao je metak da se bježi za Tursku. Ja sam to ispitivao preko didova, zašto je to tako bilo. Kažu, tad je Džemaludin Čaušević, Resul Ulema, izašao javno, krvata od dijelo i rekao, mi trebamo da, da budemo evropski muslimani. E sad zamisli kako su tu informaciju i vi je sprimili ljudi u čakširama, u ovakvim košuljama do koljena, žene pod zarovima, još uvijek je borba, jel tako, kriju se pokućama ili kažu podbradla se, to je bilo znači nakon skidanje zara, podbradla se znači ovda sveže mahramu, tako da jednostavno samo je vidiš nos i oči i to nije toliko zavodljivo kao kad se jel, ovaj danas obuku ove što misle da su pokrivene one stvari otkrivene. I rekli su tada te ađe stare ovde se ne može islam održati. Odeše gaći, ode košulja, ode čalma, odeše turbani, Moramo bježati odavde. Sad mi, kad idemo ovo zeleno trsezalo, tako vidimo pošnjaka u Albaniji, vidimo naših goranaca, jel tako, kažu gora, pa zaustali se na brdima da vide kuda će dalje, tu ostali torbešima, nosili torbe, jel tako. Sve to narod koji je povlačio se, eto mi odavde, mi krajišnici kažemo mliko, tačke, znači mi smo ličani, jel tako. Bježalo se prema dva šehera kad je, jel tako, ovaj, počelo da se, da muslimani osjećaju nesigurnost. Znači, tada je on kazao, mora se biti evropski musliman. I to didovi neki nisu mogli podnijeti. Moj dedo prodao, znači i meta, treba ići u Tursku, došla zabrana, ne daju. I ostali smo onda vam kupio na nekom brdu imovinu i tako. Hoću da kažem, znači u vrijeme poslanika ali salatu sam prvo doba islama znači vi da čovjeka vidimo on ko vlah izgleda jel tako priča mu nema mu mašallah u riječi kamo šta drugo i mi kon tamo on će, on će neki nama hajer donijet zato što mu ime svulio na hasu jel tako ovaj još su drugi dalje zabludili pa ti vidite primjer radi u Turskoj sada ima pokret koji hoće da proglasi Ata Turku, Turka poslanikom. Imaju milijone ljudi veća spisku. A oni što ga nisu proglasili poslanikom, znači samo ga spomeni po, po pogradno, ja sam gledao sa Džaklija Istanbulu, ti onako sjeli popijen čaj, Musafir, Zemo i tako dalje, šta će ti ovaj pas vamo gore? kaže, ej bre, Zemo, da nismo zemljaci, sad bi ti ja pokazao ko je pas. To je, kaže, otac Turske. Jel tako? Ono ko smo mi ili naši ovaj naši roditelji bili začarani i zatrovani komunizmom. Jel tako? I zato kad kažemo ovo da se vratimo, hođa bio pa došao te obe, ili ovaj bio, znači nama je su uprljani mozgovi na ovim prostorima, jer protivno, kako bi se sa nama deveralo da mi govorimo izborni islam i da pozivamo izbornom islamu, ponovo se ljudi raše, ugaće u dželabije, u brade i nikabe, u prirodnost, pa kako će to kralj, car Petar prihvatiti i kako će to opet ova Evropa prihvatiti i uvijek se to nešto nameći i na kraju vidjet ćete da će nas optušiti da smo mi glavni krivci što bošnjaci ne mogu da uđu u uniju homoseksualaca, pedera, lesbenki, čuka, mačaka, na haule ola kuvata i na bilo. Allahu akbar, al džihad, mašallah. To u Turskoj je završio na djecu. Mašallah. Nosa sam, mašallah, Allahu akbar. E, idemo, gdje smo stali, a znamo gdje smo stali. Marhalatu Thanije, druga faza kroz koju je prolazilo zapisivanje, znači, tefsira. Evo već, znači, u drugoj fazi postaje nauka u tefsiru potpuno samostalna. Znači, posebno se, znači, pišu tefsiri sada po sistemu kako je poredan Kur'an, to jeste kako su poredane kur'anske sure. Zabilježio je šehu Islame u temije وابن هلكان وابن هلكان ده البرفي كوي من صنف في تفسير عبد الملك عبد الملك prvi koji je napisao ili počeo da reda piše tefsir znači potpuno ovaj samostalno prvi koji je znači samostalno i neovisno pisao tefsir neovisno znači od drugi ovaj, e, polja u islamu, kao što smo rekli prije, da je se miješalo sa hadisom. <clears throat> Bio Abdul Melik bin Đurejić. Rođen 80-te, a umro 1000, a umro 140-te, hijđanske. Rođen 80-te, a umro 140-te. Znači, zabliža jednu temije, ok, dalje. U obnu Hilikan, Hilikan. Hilikan. Tako ovdje stoji kod mene. Knjiga, to je knjiga neka. Vobnu Hildik, to je isto neki učenjak. znači, koji je spomenuo to. Ha? Šeheslam i taj učenjak to. Jest, jest, jest. Ima ovo, znači, u Petao ibn Terime, ko želi da zna, znači, Safha 20, znači, ova doba, znači, obidiš kraj prvog stoljeća, ulazak u drugo stoljeće, znači, ovaj, Jer prvo vidiš, ide prva nauka. Mi kad gledamo je tefsir, znači, zašto se prvo zapisuje hadis? Zato što je to osnova. Je Jel' tako? U tefsiru može biti jezičko gledanje, je jel' tako? Može biti štihad tabijina, štihad ashaba. To nisu hadisi, je jel' tako? E. Jel, kad se stavi sada hadis, je jel' tako? Ono, ne bi mi sada pogrešno shvatili, znači, Pa ko je, gdje je onda fik u vreme poslanika, ali islam, gdje je fik u vreme, jel tako, pravednije halifa, gdje je fik, znači, znači, on je postao tu, ali se i, i fik i sva nauka, znači, prenosila, jel tako, usmeno, sad se piše i polako postaju, mi ćemo možda ovaj, sutra prvi čas obrađivati kako je došlo do ovaj razmimoilaženja fakiha što su bili osnovni razlozi da su da ovo danas imamo mezhebe, da ovo da ono, tačno da vidimo, nije to ko što nama možda neko kaže, znaš, ovaj je manje znao, ona je, ili, nije to bilo mjesta strastima i tako dalje. Nego jednostavno vidjet da se različi nekada zbog jezičkog, pa primjer radi tamo kad se kaže, ovaj, jedni su otišli da je to nečistoća, tako se u jezičkom, znači, jezičkom pogledu može razumjeti, a jedni su da je to čistoća. I na osnovu toga dolazi je tako odmah do ovaj do znači ra, po, drugačiji svatanje. Jedni su ovaj rekli da je nasije da je to znači samo tri dlake u stvari kad se ovaj to kaže vam se obiru usikom ovo bi jedni su otišli da je to čitava glava jedni su bi ovo razumijeli da je to samo nasije tri dlake jedni su da je četvrtina i zbog toga dolazi onda do Znači, razbimo ilaženja kod islamskih učenjaka. A nakon, znači, Abdul Melika su još poznati Ibn Mađe, koji je umro 273. godine, 273. godine, Ibn Đerir Tabari, umro 310. godine, umro kad? 310. 310. godine, Ebu Bekr Al-Mundir, Neisaburi, Neisaburi, 318. godine umru. 318. Jeste. Bilo ovo muslimo še. Mogu se naći djela? Bogu, Bogu. Ibn Ebi Hatim, 327. godine, 327. Ibn Hibban, 369. godine, govorimo o čemu? O umiranju, ili tako? al Hakim 405. godine. Nešto od ovoga ima. Nešto je od ovoga, razumiješ, izmrlo i ispaljeno u Bagdadskoj, znači, ovaj, knjigoteka, da su navali mongoli, tatari. Ovaj. Međutim, ima dosta toga što je spomenuto. Evo, vi ste vidjeli, znači, ove, ove sve ljude koji se spomenuli kod nje svio znači zajedničko da su oni vodili računa o senedu. I o je tradicionalnom prihvatanju tefsira. Mi ćemo kasnije govoriti znači o ehlu reju. Znači kada se pojavlju znači ovi jezičari, šta ja znam, filozofi koji naginju više razumskoj toj školi. Tako da ovi znači malte ne svi uzimaju jedni od drugi. I još tragaju na drugim mjestima. U Abnu Mardawi, u Ibnu Mardawi, 410. godine umro. Znači, ovo su od neki samo koji su, znači, najpoznatiji bili u tom periodu, koji su zapisivali nauku, znači, o tefsiru. I svi ovi, kao smo sad kazali, ono što je kod njih bilo zajedničko, jeste da su svoje tefsire vezali za ono što je prenašeno od poslanika, sallallahu alaihi veseleme, Pa oni su, oni su, znači, svi ovi ljudi su ehlul hadis. Šta je Hakim, šta je njegov Mustadrak, šta je Ibn Hibban, je jel tako, Ibn Mađe, sve su to veliki muhaddisi, jel tako, Džerira Tabari, svi su oni bili muhaddisi, jel tako. I onda su samo, znači, vremenom, kako se je nauka, znači, proširivala, je jel tako, oni su, ovaj, e, počeli da, znači, otvari još jedan novi melef, jedno novo područje, jednu novu oblast koja se nazvala tefsir, u smislu, znači, da ima, znači, ovaj, svoje nazive knjige, da ima, znači, ovaj. A istini je menheđ, znači, u tome, u tome tumačenju. Sad će doći do krize. Rekla sam, znači, pod broj jedan, da su, znači, da ono po čemu su se oni isisali, to njihovo zapisivanje u ovoj drugoj fazi, pod broj 1, znači da su vezali za poslanika, ali salatu wasalam, ashabe i tabine, pod broj 2, sened je bio povezan od njih pa skoz gore, i od ozgo dole. Znači od ovoga koji piše skroz do poslanika, salatu wasalam. Znači gdje god ovaj, eh, mogao Znači imaju oni tačno ajeti, jel tako, koji je protomačio poslanik, ali salatu wasalam, Kur'an, Kur'anom, ovaj, Kur'an sunnetom, ashabi, tumače, sve to, znači, bilo, nije bilo prekidano od njega do dokle se može. Znači, ovo je akcent, slično ovo mi je malo prije smo kazali, znači, taj akcent na taj sened da je povezan. I ovdje se, znači, ono kad se kaže sened, to je znači spominio se imena tačno ko je prenio od koga znači toliko je se išlo precizno znači ako prenosi čovjek određen a je tumači ga onda prenese sve imena koga je tako protumačio je li tako mi danas kad, kad citiramo hadis mi kažemo od Ebu Hurere bilježi Buharija je li tako da. ovaj. kome je Ebu Hurera prenio to taj ha? to sam To su oni znali jedni. Mi, <laughs> to, mi Ebu Hureyru zaboravimo. Jel tako? Jel zaboravimo da je kod muslima, pa odemo na drugi, ovaj, na drugi sahi, jel tako dalje, jel na neku drugu knjigu. O, to je kod njih bilo jednostavno, znači, ovaj, kad prenose, i zato mi danas, ovaj, kad čujemo, ima neki, znači, učenjaka koji koristi znači, takav stil, dosta se, znači, vežu ti učenjaci za šeha Albanija. Oni puno govore, znači, sa tim lancem prenosilaca. Pa vežu, pa ti onda usput kažu šta je ravija jeo, pio, gdje je boravio, kod je hodo. Dadne ti informacija dok ti dođe do samog metna more. I zato ovaj neki prigovaraju tome, primjer radi Bimbazi, Semin i ova saudijska ulema, oni kažu običnim masama, to treba talibu ilmu ovako na halkama i tako dalje. Ali obični masama ti njega sad tamo vamo, ana, ana, ana, ana i tako dalje, ova je donoga, ova je donoga, on to sve da posluša, on se već umorio. A cilj je da on dobije metn, da ga razumije i da radi po njemu. I ako je moguće zapamti ko prenosi taj hadis i koga, koga bilježi. I tako je, zato je svaka generacija ima posla. Ti vidiš, danas primjer radi zašto se ovaj uh, eh, akidatul vasitije stalno obnavlja pa ovaj jedne šer pa onaj jedne šer zato što mi sve što idemo prema kijametu mi slabije znamo i svoj jezik a kamoli taj izvorni arapski jezik pa zamisliti sad dođe ti, dođe neko i naučio nuniju od Ibnu Kajima i počne da nam drži hudbu ja znam u bočini bio jedan brat arab saudijac On kaže Egipćanima, Marokancima, Tunežanima i ostalima, održat vam hudbu, ništa me razumiti nećete. I on je održao hudbu i oni kažu, ništa te razumili nismo. <laughs> znači, sva mu je hudba bila u stihovima. I zato, ovaj, ko savlada dobro prevođenje stihova, on je otprilike fino savladao arapskim jezikom, sa žvakom. Međutim, čim staneš pred stihove, a tu ima znači ovaj ono ko kod nas znači da se rimuje jel? da se spaju nekako riješ da udaraju jedno, ovaj nemoj putem trčat možeš zube potuć to je hasret veliki nemoj se ti krivo klet da ti dadnu sav svijet jer ćeš mušno umrijet veliku muku podnijet to je mene moja nena učila nemoj nosa kopat ni taljina kalja to je hasret veliki tako nešto su oni ovaj od tri u ovoj znači fazi nisu imali jako mogućnost <clears throat> da ocijenu svaki hadis i da ga stepenuju. Znači, oni su imali senet, imali su te ljude, kasnije će se tek, jel da, pojaviti ilmu, jel tako, džerhu ta'adil, pa će se početi, znači, sada ispitivati ti ljudi koji su preli te senede. Oni sada imaju znači senede, međutim, ne mogu za svaki sened u toj fazi da tvrde da je 100% sahi. Kakav njegov sterpen? Je li sahi? Je li hasan? Je li daif? Ili oni još, znači, ovaj, e, da kažem, ogranci hasanu sahih ili sahih li gajrihi ili ovaj, <clears throat> vrste daif hadisa kao što je mursal, kao što je i tako dalje. Jedino se među njima isticao... A, Valči, samo ovdje ovo, kad kažeš e, da, da nisu imali mogućnost da ocene svaki hadij, jel misliš općenito svaki govor, ne, da se ne, ne da odnese samo na hadis? Ne, ne, svaki asar, znači svaki... Šta je, šta je hadis? Jel tako? To je sve što je nešto što se prenosi. Neko rekao. Jel? Pa u to može da uđe, znači, asar, može da uđe Znači, sve te, znači, da kažemo, predaje koje su došle, znači, oni su imali lanac, ali nisu mogli da, znači, ovaj, e, u svakom momentu budu 100% sigurni za svaki rivajet, znači, za svaki taj asar, da je on na stepenu sahiha. Ibn Đurejđ, Sujuti navodi da je Ibn Đurejiš već počeo da, znači, kada uzma neke rivajete, da odma dobro, dobro, znači, ovaj, i raspitiva se odma od, o svim tim, znači, ravijama koje, koje prenosi. I po četiri, ulaza puno Israilijata koji se zapisuju u tefsire. Znači, ehli sunnet u pogledu Israilijata ima stav da ju itlakan, vola ju kezdibuhu itlakan. Znači, ne prihvata sve ono što kaže obe ručke, bez ikakvog, znači, ovaj, niti odbacuje. Znači, a u stvarima, znači, ako dođe, znači, ovaj, u oblastima posticanja ljudi, kao što je vazi, tako dalje, pa imamo ajete, hadise koji govore o tome. I usput imaju neki israelijati koji, znači, su min babi e targhib ili tarhib, znači, sine posanjem, znači, donošenjem radosni vijesti ili zastrašivanjem, a već imamo prije toga, znači, jasne, upečatljive tekstove koji govore o tome, nema smetnje i to je onda dobro. Međutim, ako bi se, razumijete ovaj, u pogledu akide i gajb stvari došlo samo sa Israilijatom. Ja ću vam danas jedan primjer. Znači, kod nas se melek smrti zove u bosanskom narodu Azrael, ili tako? Odakle dođe Azrael? Židovi. Ili Israilijata, jel tako? Ovaj. Znači, vi znate da se kod, kod ovaj, eh, prijašnji objava melek, znači Džibril, se zvao namus. Zbog tog svog, znači vi znate da komarac ima ta krila. Pa su ga tako zvali. Kao što je rekao Varaka ibn Neufel, jel tako, kada je poslanik sam došao iz pećine i kada je ovaj, rekao šta mu se je desilo, kaže, a to je dobro. Kaže, i prije dolazio namus, misleći Džibril, ovaj, i tako, znači, dolazio sa objavom. Tako da sada imamo ovo ime, U čitavom Kur'anu i sunnetu mi čujemo u idate vafatumul melaiketu i kada i meleki budu čupali dušu ili kada dođe melek smrti melekul meut nigdje nema njegovo ima imamo imena meleka po Kur'anu je tako? tako da u ovome slučaju ovo odbacivamo i ne uzimamo zato što ovo stvara ide mora doći znači jasan tekst koji jel tako, ovaj, nam daje za pravo da, da se mi toga držimo. E, to je. I još jedna, has, jedna specifičnost vezana za to. E, ja ću vam naći primjer, najlakše možda, ovaj, isto izralijat, e, kaže, Isa Ali Selam pitala, zašto si e, usmrtio tog, tog mog pomoćnika, bio mi je dobar, kao raznijeli su ga psi, razdirali su ga psi. Pa Allah kaže, nisam, znači, on kod mene ima počasno mjesto, nisam našao drugu smrt, osim takve, kako bi zaslužio to mjesto kod mene. Ako se spominje Allah Žašanu, pa se ovaj govor pripisuje Allah Žašanu, kako onda da gledamo? Isto ovako, ovo ti je Al-Qaide. Al-Qaide tu ula Al-Qaide tu l-Thanije. Nema smetni. Znači. Kaže u arapskom svijetu, jedan profesor u arapskom jeziku objašnjavao, kale ja, ejuha, talamidu, اليوم ula, الأولى تقول كذا وكذا ove štajci ga prisluškivali, on spominjali kajdu. I odjednom kaže, oni na času kad oko škole, znači, diverzanti, helikopter u zraku, tenkovi, lezi, čarape na glavama, ustani, ko je došao, ko, koga vi ovde sada poznajete, ko je iz kajde stigao, imate dvojicu, trojicu, kaže, neku, već ste spomenuli, ja, ovaj. A to je pravilo. Ko što je čovjek nazvao svoju ženu Rijadu, krenuo prema Džidi i rekao, večeras kad dođem, bit će eksplozija. <laughs> A on pojma nema, nema nikve veze on, džajl neki, Saudijac, brko. došao u kući, opet helikopter u zraku, sipa i osa i ostavlja kosa, sva se tu. Ja. Zato treba voditi računa, ovaj, šta govorimo, jer ovaj, dok drugi to, znači, mogu, oni hoće da pogrešno razumiju, oni hoće. Oni hoće da pogrešno razumiju. Evo, kupujemo ja i Šeh Nuset i Hakija Kanulić neko u kući tamo u Kalesiji. Kupili, već ja imam kuću u Kalesiji, a ne znam da imam kuću. <laughs> Allah, je tako? Yes, yes. Samo, nemam, znači, ovaj, u katastaru nije zavedeno, morat ćemo izol, izol. Tamo. E, idemo dalje al المرحله الثالثه treća faza kroz koju prolazi ovo znači pisanje tefsira bolje nego zapisivanje nekako valje zapisivanje pisanje ma dobro sve to ovo je bila teška faza u povijesti tefsira kada počini sene da se skraćiva ono što mi je rekli, ne, puno je to ljudi, gdje što to stalno ponavljati. Ovaj. Pa se koristi riječ Rivajetu Anselef. Rekli bi, prenosi se od prvih generacija. A se ne spominje tačno ime od koga. Prenosi se od prvih generacija od Selefa. Pa su ovu, znači, fazu neprijatelji Islama otpadnici, monafici i ostali dobro iskoristili. Nije ovdje znači, navedeno, ali to je, znači, to je već, znači, još malo pa će šehol islam, još malo pa će Buharija, znači, to je već, tu su mezhebi, tu je, jel tako, ovaj, znači, već su one dinastije, dinastije već vladaju, jel tako, već pet šest generacija islam se proširio došao već do Kine je li tako ovaj ako je Ibn Omer bio u Azadržanu je li tako a on je ashab dokle onda dokle su došle treće generacije četvrte i tome slično znači ovaj oblik kada se je počelo smanjivati znači seneda ili ogran, e, ja, ograničavati sened i vezati to rekla su prve generacije počinje se miješati ono što je sahi i ono što je daif jer čim se ne spominju imena već onaj ko bi tijelo da, da malo zna on tamo nekog raviju ili šta ja znam već polako, to je ovaj međhul. Sad se kaže prve generacije. Pa može biti ovaj, može biti onaj, ili tako. Znači, israelijace punom parom pričaju, zapisuju se, sad se iskratio, znači sened, jednostavno, šta je za očekivati? Hoće li neprijatelj islama, jel tako, spavat? Jel tako? Znači, upravo počinje, znači, da se ubacije sada ovaj u tefsir svakakvih govorova i to tome slično. Pa zato mi kažemo, poslanik sam kaže, hajru kuruni karni, thomme ledine jelunehu, thomme ledine jelunehu. Znači, ove tri generacije, znači, ashabi, tabiini i tabi, tabiini, znači, generalno, kad se uzme, znači, ovaj, cijelokupno, oni su bili na hajru. Nakon toga, znači, počinje, na, počinje slabljenje. Onda imaju jake, znači, regije, ili jake manje skupine, ulema, njihovi učenici koji se znači isto drže za ovu znači ovu tradicionalu koju su uspostavili tri generacije. Hilafet je do, do Beča. I u ovoj fazi znači počinje još jedna opasa, sve ovo vezano za treću marhalu, govor o tefsiru korišteći razum. Ja mislim. Ko vam kaže vako, sudan kaže kao vako, ja, ja mislim. La haula wa la illa billah. Ima ovde, znači, Kaul Berrej, koji je Mahmud, koji je pohvalan, jel tako, da ti govoriš, znači, sa jezičkog aspekta, e, isti ti je menheš koliko dobije ljudi, znači, to se uzma, uzma u obzir, jel tako. A ima, znači, ovaj govor koji nije pohvalan, koji je mezmum, jednostavno, znači, čovjek iz strasti govori, ovaj, e, ne drži se nikakvog kalupa koji je postavljen, kao što mi danas imamo, ja sam, znači, ako nije 90 i, i, i, i jednu osma, deveta, idem ja iz Sarajeva i čeka me momak onda na onoj petliđe, često ona djeca romska prosi. Ovaj. I momak stopa, ja mu stanem. Znam ja njega onako iskaknja je on. Išao je na teološki fakultet u Sarajevu. Prva godina. Ovaj. I kaže, monak, nešto interesantno reći. Danas sam kada imao ispit iz Akide, a Akidu mu je predavao neko ko je čije ime jako zvučno. Pa je došlo pitanje šta su židovi i kršćani? Ili ko su židovi i kršćani? Ja sam, kaže, napisao, oni su nevjernici i potkovo to, lepad kefara ledina kalu inna Allahe salif salata. I naveo još, kaže, ajeta neke hadise i kaže, ovaj, to ja odgovorio. A danas smo, kaže, dobili ili to nekad prije bilo pa su danas dobili te ovaj e, tekstove i kaže prekrižen je odgovor napisano je netačno dole piše ispod nemuslimani a u stvari ovaj nemuslimani šta je ovo filozofija znači ko su židovi kršćani pa pitaj me jesu li židovi kršćani muslimani ja šeć nisu A postavljaš pitanje ko su židovi kršćani? A predmet je akida. E, to je to filozofiranje. I oni danas dani, znači, treba da znate da su, znači, ovaj, često mi čujemo, ja kad sam uključio sa šehom Rodejnijem, pa smo klanili u ovoj džami, i sad, ovaj, neko mi je od moje braće uključio, rekao, kako neki ože se raspio sa njima, i rekao, šta vi hoćete, pa i ono je Božja kuća, ono, preko puta, crkva, ona, kaže subhanallah svaki dan čovjek najmeni 17 puta kaže gajl magdubi alihim prije toga ovaj navodi kršćane u stan na kraju kaže vola balin i oni su zabludi znači minja svaki dan znači gruha moji u aortu da su zabludu zabludi i ti opet kaže kad na kraju kažeš ono je Božja kuće la haula wala kuvvete illa billah Jel? pa su to znači to je ta neukusna, neukusni taj rej gdje počinje da se... I ti sad kad bi pitao, ja sam pitao jedno ono djete što prosi u Sarajevu, kaže, Amđe možda pola marke, hajde da odradiš. Kažem ja, gdje, gdje je Bog? Kaže, gore. Gdje su lopovi? Kaže, ovda. <laughs> Evo te kod radio se. Da pitamo toga na teološkom, on bi rekao, to je, to je seljačko pitanje. Ti si pravi seljak. Seljačina kao što oni znači smijavaju se znači na ta pitanja la haula wala kuvvata illa billah je su znači teme na pitanja naše akide. Vidite ste kad ima narod koji ne zna gdje ime Bog ili koji ime Bog. Šta se sa njima dešava? La haula wala kuvvata illa billah. Znači pojavljivanje ehlu reja. Sad došle su novi, dolaze nove generacije, nailaze na, ta, na ti puno govorova je li ovaj, s razumske strane, ljudi, znači, ovaj, već je sene dobro skraćen, po, ubacilo se puno israelijata i puno ima sada govora koji, znači, onako, govor ljudi po svojim strastima mnogo čega su kazali, mnogi to uzimaju novo za gotovo, misle da je to sve povezano i dignuto, znači, do poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Četvrta merhala, četvrta faza, i ona se, znači, proteže skroz do našeg današnjeg vremena, otvorila su se znači širom vrata tefsira. Pa u njemu ima ono što je prednije od zlata, ima u njemu ono što je otrovnije od bilo kojeg otrova. Pa nakon što je bio znači tefsir prenošen od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ashaba i tabiina, dolazi znači do tefsirenja po sopstvenom razumu ili fanatično određenom mezhebu pa svaki mezheb traga za ajetima koji bi mogli da opravdaju njihovo tajalište, ulači se na široka vrata filozofija aklanijini, kako ćemo prevesti? Ovi, pa ja, filozof. razum, mislim. Najviše ovdje, znači, utječu, ne mora to opisat, znači, mezhebska podijeljenost. Znači, sad svaki mezheb ima svoje stručnjake, ima svoje ova i ovaj tu puno igra ulogu znači ko je u datom momentu namjesti gdje ko je halifa kojeg je mezheba mi kad gledamo sada zašto se hanefijski mezheb najviše proširio je tako logički bi bilo da se je tako ovaj medijski mezheb najviše proširio ili ovaj mekanski mezheb najviše proširi. Znaš. Pogledaj Ahmed ibn Hanbala gdje živi, ne živi ni u Mekinu Medini, živi u Bagdadu. Je tako? Ovaj. Zato što su tada, znači, namjesnici, ako oni uzmu određen mezheb, određenu pravnu školu, onda oni to, znači, snagom svoje ljudske moći, znači, vladavinom, postave kadije, postave muftije, postave znači ljude koji su kao što je do nas. Mi danas imamo vjero nauku u školama. Vjero Vjeromuku u školama. Dođe pop, on je hor, on je slobodan. Ima mu je slobodan. On može da dođe kakve god će brade, nepočešljane, smrdljive, vakve, nakve. Niko ne smije direktor škole kazati pope, oče, kako hoće već, daj malo se dotjeraj, nema smisa, prepačiš nam djecu. I nemoj, molim te, da ostupaš od programa koga je, znači, ministarstvo za obrazovanje postavilo. Jer ne, gdje će direktor sa njim pričati, on je otac. Je tako? On je otac. Gdje će sin, babre, babo, Ko, ko, šta sam ja, te, ko je sad ovo gazda? Na. Ili dođe frata sa njim štrikom. Na. Može reći direktor škole, možeš malo vam ovaj, u, u, ovaj, u zborac, molim te, odveš to. Evo, kaput neki. Djeci će se prepasti. Ja, Mislim će da ti pošao se vješaš, pa usput održiš predavanje o, o muko nauki i ode Ne smiju. Ajde, dođe naš svršenik iz neke Medine. Što kaže šeh, da sam znao da će tako šiša brade da im otkupim i da je pohranim u arhivu pod imenom i prezmenom bio ovako jedan brada čovjek. Evo kad je odložio, uspješno je ova otkupljena, Marku je plaćena. Znaš, i Buna nije skuplja. Ovaj. On kad dođe, onda njega direktor zovne i pogleda ga dokle smo plaće, dokle mu je brada. Jel se uklopio, jel mu telefon ovde? znači na kajšu, znači, ovaj, kakav mu je sakov, znači, ovaj, i onda mu podvuče, nemoj slučajno da iz okvira abdeskih ova izaziš. I meni je pričao jedan vjeroučitelj, kaže, a on nema stvar, Allah ga tako stvorio, ima sam malo brade ovde. Ovaj. I kaže, sad ja pričam djeci o poslaniku sa osrednjem. Ali ne smijem ja njima sada plavo, nego ja njim moram ispitivati da me ne proglasili vehabijom, ja onda pitam djecu, kako je pejgamber naš izgledao? Kažu, aj ti rec, kaže, imao dugu bradu, aj ti rec, kaže, imao torban, aj ti rec, kaže, imao džube, aj ti rec, kaže, imao češalj, misvak i tako dalje. I oni su, znači, prikazali sebi poslanika Salva Seleme u onome obliku kako i mi od prilike, jel tako, ovaj, kroz dokaze vidimo da je to to kaže djeco da naš pegamber sad dođe u naše džamije, šta bi narod za njega rekao? Koncenzus djece je bilo kaj je vehabija. <laughs> kaže djeco, pa smijemo li mi ovo, ovim ljudima šta, onda oni kažu učitelje, smijemo li mi onda ovim ljudima što imaju brade, što izgledaju ko pegamberi? smijemo li mi njima, kaže, ružno i šta govor, ne, smijete djeco. Znaš. E, ali to ti je vera muka, znači zato što ti nisi slobodan, znaš, ovaj, Zato oni hoće, oni će dozvoliti, ti to dozvolio teološki fakultet. Znači, moraš biti vlah na kvadrat i pisa teologiju. Jer i Biblij se učio teologiju. Jel tako? I on je zaista teolog. I on kaže, Ana hajrum minhu. Ja sam bolji od njega. On teolog. Zna. Ima znanja. Halektani min naru, halektani min tin. Sve on ima teologiju. Ali kad je rečeno učini seždu eba, vostekbera, vokeane minel kafirin oh, oh. nema praksa, ne može e, zato je znači nama borba, zato Allah što kaže vakatiluhum hatta la tekune fitne vajakune dinu kulluhu kome je lilla znači, dotli, jer ti znači, Tako i neka braća, dođeš negdje i brat kaže, znaš, e, nemoj bogat ovaj, ograniči se na temu, ovo ono, živ bio. A hm? ako si ti mene proglasio da sam ja nekakav doktor opće prakse, pusti kraju. Da svašta ja diram. <laughs> Znaš, kad ja specializiram, onda će se ja na uho ograničiti, jel? Ili na uho, ili na sve troje, nuho, grlo, no, suho, kako kažemo. Ovaj. Ali, znači, jednostavno, zato su oni danas rekli, e, mi ćemo ponovo, znači, prevarti muslimane na ovim preostarima. Reći mojim, imate vi teološki fakultet, imate vi sedam medresa, imate vi hiljadu, evo sad se fale, bilo hiljadu i kusur vjeroučitelja, pozvoji M, MC i pozvo na, na ručak. Da ih nahrani, da im kaže I onda se fali i kaže, nemam ni jednog vehabija da ima. To je uspje. Znači, uspio je i od vehabovića napraviti da se uklapaju sistem. I misliš, sve ima, evo imaju džamije, imaju sve. Haj pokušaj uđi u njih, vidjet ćeš kako se kočevi skupljaju, kako didovi idu prema džami. Znači, ne daj, ne daj. Jel tako? Jel tako? Što kaže onaj, onaj, onaj lešina iz stijene, onaj dido, kaže, znate li šta bi značilo da oni dođu na vlas? Ma oni bi, kaže, sve žene da budu pokrivene. Subhanallah. A on, vi znate kad čovjek stari da mu samo šta rasti? Uši. Uši mu volike ne Znači neće dugo. Ali on se brine kako će njegova unuka ostati. Hoće li ona morati obući Suknju, jel mora, os, jel mora ostati dalje u gaćama i u helankama da Allah sačuva. La haule o la kutu. E, zato je, znači kad ovoš vjeru onda vidiš da je to samo znači da se zamažu oči ljudima. Možeš ti doći na televiziju, međutim mi tebe pitamo šta ti misliš o šehidskim akcijama. A nećemo te zovnemo pa da kajamo, gdje ti predstavi se ko si, šta si, čemu pozivaš i evo ga online si, jel? face to face. Evo sad pričaj ti, a mi ćemo onda u otvorenom programu ti postavljati pitanja. Ok, znaš šta ovaj, to je, o, a dođe onaj, onaj dub iz Banja Luki i zove ga čovjek i kaže mu ovaj, nešto je tamo rekao, on mu kaže jedi ono, u post studija, onaj se voditelj znoji, znaš, predsjednik jednog naroda. Jo, on takva, takav vulgaran. I to ništa, opet ovdje u Sarajevo dogovaraju se, sjede, i piju. Znaš. A ti treba da progovoriš o dinu i onda to oni kažu, znaš, ovaj... Uh, eh, Josufe, Hafize, Josufe, baš kao ja sam Josuf. Bili vi razgovarali sa MC? Pa veli ja bi, nama je naređeno da razgovaramo sa Ahlu Kitabijama. Pa kako da ne razgovaramo sa Mustafom? Na haule vola kuva. Idemo dalje. Allah! Ovo je priprema za javnu davu. <laughs> Ovo kad kažemo da se pojavili ehlu rej opet nemojte misliti da je sve palo u vodu i da je znači sve zabrljano. Uvijek su bili znači pojedinci, uvijek su bile skupine učenjaka koji to je Allahov dar i Allahov dobrota prema ovoj vjeri da su sačuvali i vezali se za faze koje su bile prije njih. Tako da mi danas imamo sačuvan Kur'an imamo sačuvano izvodno tumačenje Kur'ana, ali smo tijeli sa ovim, znači, ovaj, posjećanjem da se samo prisjetimo kroz koje je ovo sve faze prolazilo kako bi imali uvida šta se to sve dešavalo. I evo i nešto, nešto malo i od mene. Ono što sam ja, evo sad da ne bi ošla nisam. Znači, ovaj, draga braću, Od prilike u ovome stolješu učenjaci su uspjeli da ove, znači, kutubu site pretresu. Na čelu sa šehovom Albanijom, rahimahullah. Znači, sto godina unazad mnogo se nije znalo o stanju mnogih hadisa u kutubu site. Znači, mnogi hadis koji su kod Trimizije, koji su kod Ebu Dauda, Nesaije, Ibn Mađi i tako dalje, Musad imama Ahmeda, mnogi hadisi mu uvati. Znači, nije, nije se znalo, znači, imaju senedi, kao što su imali senedi, malo smo i prije spominjali, ali se nije znalo stanje ti ravija, može se taj sened proglasiti, znači, sahihom. Jel tako? Pa su, znači, ovi učenjaci, Allah da im dadne svako dobro, Amin. i oni koji su preseli da im dadne lijep džan Ferdeusim Eala. Oni su uradili puno na ome planu, znači, olakšali su nam tako da mi danas imamo sil siletu sahiha, sil siletu daifa. Imamo, znači, tačno ovaj poredane sve hadise, kad kažemo, kad se kaže sahihun džanija, Znači, tu su sabrani svi sahi, znači, hadisi koje je spomenuo Termizi ili Ibn Mađe ili Ebu Dawud i njima slični. Tako da je tu. Međutim, što se tiče tefsirske nauke, još ima tu posla. Je tako? Pa vi znate, primjer radi, u Ibnu Kethirovom hadisu da ima slabi, eh, tefsir ima slabi hadisa, da znači mnogim drugim tefsirima znači ima rivajeta koje treba istim kalupom znači staviti kao što je stavljen kutubu site. Inšallah i na tom planu se radi i ima znači ljudi koji su počeli i to je ono što je znači ovaj Allah Đelešanu dao da su znači el-enbija el-ulema u adasatu el وإن الأنبياء لم يورثوا ولا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ الوافر znači poslanici su ulema je nasljednik poslanika a poslanici nisu ostavili dinare ni dirheme, pa se mi tučemo oko toga, nego su ostavili znanje. Pa ko se uhvati za to znanje, uhvatio se je, znači, najčršću, za najčršću vezu. I zato kažem, inšallah, i u tom pogledu, što ne znači da možda neće biti i sa balkanskih prostora ljudi koji će znači uzeti uzeti znači ovaj udjela ja imam ovdje jedan tefsir zove se tefsirul me'mun ala nehđi kitabi o sunne od jednog znači sirijskog alima koji je koga je država poslala kao velikog stručnjaka inženjera na savršavanje i doktorirao je u Americi. Ali potiče iz alimske porodice i učio je tako da je znači Hafiz Kur'ana, Hafiz Kutubu Sitte i ovaj napisao je između ostalog tefsir u kome ima sav tahriđ. Znači sve hadise koje je spomenuo, znači spomenuo je dole znači, njihovo stanje. To mu je sad bilo olakšano, pošto on jedan od učenika šeh Albanija, pa je mogao, imao je, znači, dosta materijala, jer u kutubu site to je more, jel tako? Tako da, mrzila ga je plavo šamska ulema, negdje mu dozvole, pošto je iz bogate porodice i ugledne, održi peše iz hudbi, oni mi odmah zabrane. I ono što sam se ja koristio, a to je sljedeći, da kad sam god došao na hudbu, morao sam plakati jednom sam sebi rekao, idem, e neš me ovaj put rasplakat, ja se, znači, pona, nezainteresovan ću biti skroz. Doću na hudbu i bit ću nezainteresovan. Međutim, nisam mogu. Znači, čovjek priča 40 minuta. Znači, ono što se kaže, ako ima kvadratni nekakav rafal, samo, izla, znači, samo podaci, a puno je, znači, vezao to za siru poslanika ali sam i na kraju uvijek moraju za muđahide i tako nešto je rijekost tamo ova. i onda kad zauči onda te respektno i ako nije zaplakao na hudbi zaplakat ćeš na prvom ili na drugom rekatu pa molim Allah da ga ovim danima sačuva Amin. da povede ako Buda taj narod Amin. jer šamski narod je narod koga je pohvalio poslanik ali salatu wasalam i tamo će biti veliko skupljanje znači muslimana u mjesto koje se zove Gupa, Pirif i Dimešk. Znači to su velika znači zelena područja oko Damaska. Tu će doći najbolji sinovi iz Mekke i Medine, ostaće samo žena i djeca. Tu će znači, doći najbolja vojska uz Allahovu pomoć. Odatle će se, ako bude da krenuti, i svako drvo i kamen će govoriti o Abdullahu, o muslimanu, dođi, evo čuči za mene židom. Samo neće židovska vrba. Oni imaju drvo koje su ovaj garkrat. Isto, slično našoj vrbi. Možeš li za vrbe sakriti? Da te neko, da te rafale ne spuži. <laughs> E, da je bukva ili nekakav rast, možda. Ali za vrbe, na vrbi čak ne groš. Ne groći. E, I još da napišemo najpoznatija dijela u vremenu, znači, etedvina. Najpoznatija djela. U vremenu pisanja tefsira. Znači, sad mi živimo u tom vremenu, piše se tefsir punom parom, da vidimo koja su to najpoznatija znači, ovaj, djela. Teško je, znači, izbrojati ta djela. Ona su, znači, mnogobrojna. Mnogo je naslova, mnogo je, znači, tefsira, ali mi ćemo spomenuti one, znači, koji su najpoznatiji i podijelit ćemo i znači, u dvije vrste. Prva vrsta je etefsiru al-me'thur ili ćemo prevesti znači tefsir tefsir sa senedom. Kad kažemo senedom, znači ovo svi ljudi bili muhadisi. Pa zato imamo hadiška, hadijska škola i ehur rej. Što ćemo kasnije kad budemo govoriti, kad se ulema razišla šta je bilo tamo kijasa, neko je predavao veću prednost slabom hadisu nego kijasu, analogiji. Pa pišemo, od najpoznatiji su Džamija bayan fi tafsir il Koran. Džamija Tulbejan i Tefsir il Koran. Džamija Šta mislite ko je na prvom mjestu? Ibn Kesir. Ibn Kesir, šesto godinama. Bravo. Ibn Jarir At-Tabari. To je njegov je. Aha. Njegovo znači ime je Džamiju El-Bejan fi tefsiru Kur'an, a ljudi to kažu tefsir al-Tabari. Al na njemu piše, znači, Džamiul Bejan. Znači, pa imaš tamo kad smo nekada on živio. Treća faza, tako treća faza, nije E, po dva, Bahru Ulum. Samo malo, ovo je sad tefsira. Ovo se imena tefsira i koji je napisao. Pod prvom ono, stavite primjer radi na jednu stranu ime tefsira, a odmah do njega stavite pisa koji je napisao. Znači u istom redu. Uglavnom u prvoj vrsti je ovaj to. Jes, prvo je znači Jelil Tabari, pa pod broj dva Bahrul Ulum. Ebu al Samarkandi. وتري الكشف والبيان عن تفسير القرآن الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي Po četiri, ma'alimu etenzil. Ma'alimu etenzil. البغوي بوتبيت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر المحرر الوجيز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز da se negdje izmiješati jednog dana sa Arapima, ono, da malo, s koji priča, šehojima, ono, baš da. Al Bagavi, u stvari, Ibn Atije. Po šest, Ad-Darru Al-Mansur, al mansur الدر المنثور في التفسير بالمأثور في التفسير المأثور والأثر السيوطي والسدم تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم ابن كثير أوسم الجواهر الحسان في تفسير القرآن الجواهر الحسان في تفسير القرآن Ovo se koristi riječ konj. Džavahirul Hisan. Znači, konj koji ima puno na sebi, jel tako, oni špigla i što šta, bukvalno kad prevodio. A zašto se? Zato što konj inače ima, jel tako, on ima ulogu da prenosi, da nešto nosi. Pa on prenosi, znači, te bisere, znači, jer ko jaše konja, taj ravija ide tamo, pa tako nazvan, znači, možda je taj čovjek puno jao konja, koji je bio onako, jel, ovaj, što kažem, nađinđan, i tako tefsir dobio naziv. Ežu vahiru, al-hisan, fi tefsiru Kur'an. Ha? kako se prevede pa ne, na da ne bude bukvalno, kako... Pa dževare, znači, ovaj, su ti neki biseri, i to mi je slično, znaš, ukrasi. Ko autor? Autor je Al-Tha'lebi. Kako se zove? To nije moj dva, dva tako. Ko? Ta. Pa ja. Ta ne bio, ne? ودبت فتح القدير الشوكاني قدير حكمة اليمنية نفيش تتوترون آه، سمعت قدير فتح القدير الشوكاني إضاء البيان إضاء البيان إضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في إضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن إيضاح يود واضح إضاء آه، إضاء je يعني إضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. Šankiti, bit će spomenuo. Ovo su bili oni ehlul hadis, a sad idemo na ehlul rej. Znači, ovi su, drugi, ovi su više davali težište na arapski jezik, na, znači, ovaj, e, kad se kaže arapski jezik, na tu gramatiku, šta se sve može izvući iz toga i to ne sliče. Pod broj 1, El Kešaf, Zamahšari. Zamahšari. E, Alkešaf. jest. završao. Evo, evo, evo, evo, To je autor, je ja. مفاتيح الغيب قدبا الرازي الرازي مفاتيح الغيب تفهد مفاتيح الغيب الرازي Mahšer. Nije ovo ona što mi nije. Sam mahšer. <coughs> Pa jest. Jest, to je. Ali, onaj... Iako se i on borio, iako se i on borio protiv filozofa dosta, razumiješ, ima poznate svoje... Znači, znači, među ovima ima oni koji su... Znači, nemoj sada shvatite, znači, da su ovo Znaš, znači, ovdje ima stvari koje, međutim, oni, znači, takva im je pravac. Znaš, znači, ovi će prvi najviše za senadom se vezati. Jer ovdje smo hadise. Znaš, kao što primjer radi u Hanefijskom mezevu, imaš neki usula koji nema kod Ahmed Hanbala, jel tako? Imaš istihsan, imaš masalih ul-mursel, znači neke imaš urf, i tako dalje. Ovaj, zato što je to više vezano znači za, za rej. Dok ovi koji su na, na hadijskom pravcu, oni više znači drže do rivajeta. Po dva, u stvari po tri, medariku atenzil u haqajku atenzil. Medariku atenzil u haqajku atenzil. An nesafi. Po četiri, لباب التأويل في معاني التنزيل what was the od في معاني التنزيل الخازن what الخازن what البحر المحيط البحر المحيط محيط كبودي شومي او محيق سكوبو كنير سكوبت Ako odeš u dubine, možeš se ugušiti. Zato su oni pjani se kupali po plažama malo. Ebi Hayyan. Ebi, Ebi, Ebu. Ebi ili Ebu Hayyan. Po šest moramo požurit. Envaru at Envaru at Wa israru at Bejbavi, tenzil je spuštanje, tevil je tumačenje. Kako je prihvat? Bejbavi. Al Bejbavi. Kitabul tenzil, onaj koji smo se knjigu, da? Pa je. Tefsir al Jalalain, Jalaluddin Mahalli, wa Jalaluddin al-Suyuti. Jalaluddin al-Mahalli. Jalaluddin. To je Suyuti nam je. Pa, Jalaluddin al-Mahalli i Suyuti. I njemu je ime Jaludin Asujuti. Pa znači, to se gleda na ovo gore Asujuti, jer sam opomljeno. Pa, to je onaj tefsir Jalalein, znači on, on njemu nema puno tefsira, znači ima tumačenje riječi sa strane, znači ovaj, nema puno povoda, objave i tako da, nego šta znače određene riječi. On se često koristi danas. Kad hoćeš nakon na Brazilu da znaš mudhammetan, šta znači, na brzinu možeš dobiti odgovor. Jel? Dvije modro zelene, jel tako? Pa jedan rekao, Efendi, što si učio na teraviju u dvojini, što nisi rekao mudhame i požurio, znaš da utakmica ima posle teravije. <laughs> Iršadul akl, es selim. Kako? Iršadul akli, es selim. إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم السليم. هو تاكو كروب رچنسا إلى مزايا الكتاب الكريم إلى إلى مزايا الكتاب الكريم Znači, usmjeravanje razuma u ono što se znači, čime se znači odlikuje naša knjiga ili Kur'an al Kerim. Ebu Saud po devet Ruhu al-Ma'ani fi tefsiri al-Kur'an al-Azim po seba al-Methani znači Ruhu al-Ma'ani fi al تفسير القرآن العظيم والسبعة المثاني Elusi. El Elusi. Po nazivu se da su eh, Da nisu Arape. <laughs> mnogi, mnogi su Perzijanci, mnogi su, znači, ovaj, tamo, ovaj, taj dio. Idemo dalje, Tefsirul Menar. Deset. Jes, Tefsirul Menar deset. Muhammed Rashid Rida. Ja. Rida. Riba. Što znači menar? Ha? Mjesno. <laughs> Nije ne, menar, menar. Menar. Tefsirul menar. Od nur. Od menar. <laughs> Ti se zrijevo izgleda. <laughs> A javljaš se često, ne bi ja rekao. E, i Ovo će biti interesantno kad kasnije ko je snimio pa sluša, znaš, nije monotonija, malo je interesantno i lijep se zapamti. Pod 11 Fir Dilal Kur'an. Ko je napisao Fir Dilal Kur'an, dobće bombon? Sejid Kutub. Sejid Kutub, rahimahullah. Muaza, dugujem ti bombon. <laughs> Kad nam kesu kupa naši, pa ti jednu da se Allah akbar. Arapi kažu, uhdike sukera, hatta tu salli ali nebi, dobćeš kocku jedna, donese i salavat, da se sa Eto, to je, draga moja braćo, od prilike, znači, što se tiče da imamo nekakav presek u ovoj hadijskoj nauki, kako je to prošlo. Mi bi sada mogli da imamo vremena više, znači da sad svakog ovoga, ovaj, to možda neke druge prilike, svakog ovoga od pisaca tefsira, da njega malo obrađujemo. Njegovu biografiju, koje šta je, i tako dalje. Ali evo bombona je stigla našem vratu Moazu. Nemam duga prema Moazu. Znači ovo nije kod konačno, bilo je tu drugi. Mimo njih. Pa normalno. Kako da ne? Jer nikako bi kurac bio nespomenuo pa ja za Ovako vraćam, svanik Allahuma wa bihamdika wa nešhedu en la ilaha illa anta nastavfiruka wa natubu ilaik. Sad znači do ova, u 11 bi trebalo da već krenemo u davu tako da ona braća koja mogu da stave na raspolaganje svoje auto s tim da oni voze, nek mi odmah dođu ovamo. Tako da formiramo odmah imamo koliko auta može ići. Ova braća koja mora da idu, Allah da vam vlaša put. Ne bi loše bilo da uzmete po jedno deset ovih letaka pa uspođe stanete i to je dava. Vi se kad vi kažete da se vraćate iz dave u davu. Jesi. I neće ovoj davi naštiti nikakva služba koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih knjiga. Posjetite nas www.paltav.com Soba put u vjeru. Soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. أنس نافع ولا